Hace tiempo que no sube nada. Hoy puso que está soltera. Qué pena me da. De lo que uno se entera. Real eh, life, eh, baby. no sé por qué se dejó. No sé por qué se dejó. gustaba darte. Tú que no era mía y era de él. Quema lo que te dejaste del gatito que tenía. Porque a mí me gustaba darte. Sabiendo que no era mía y era. me Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa. Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salsa. Tiene síntoma de venganza y mi lanza la vampira. y tú sigues bellaqueando que mi flow nunca se expira. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía, porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y eras de. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía, porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no era mía y eras de. A ti te gustan los bandidos, a mí me gustan los prohibidos. Sin cones me tienes que darme escondido. En lo que se iba tu marido en el carro y él se lo tintió. Pero fui yo quien le metió. Dijo que andaba con Valerie y de nuevo mintió. Se trepó y me lo partió. Ella se la pega y él pide perdón. Diablo, diablo, y que es el cabrón. Puso algo de que era y lo compartió. Pa' mí que se acordó de cuando este bicho sintió. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía. Porque a mí me gustaba